مملوءة بالآلام والأحزان لا يسلم منها إنسان وهكذا قضى الله تبارك وتعالى وقدر فقال تبارك وتعالى laqad khalaqna al-insana fi kabad ndugu zangu katika iman baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala akumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuhusieni vile vile na nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala unwani ya hutuba yetu ya leo qulubun taallaqat billah tutakumbushana kunako nyoyo ambazo zimejifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zilizomtambua Allah tabaraka wa ta'ala kisha zikajifungamanisha na Allah tabaraka wa ta'ala maisha tunayoishi hapa duniani ndugu zangu katika imani ni maisha ambayo yamejaa dhiki na tabu na maumivu na huzuni mbalimbali mbali. na hakuna mwanadamu yoyote ambaye anasalimika na hali hii kwa sababu hii ni qadaullahi wa qadari ni maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni mpango ameuweka Allah tabaraka wa ta'ala na ndiyo maana akasema laqad khalaqna al-insana fi kabad kwamba kwa hakika tumemuumba mwanadamu fi kabadin anaishi katika mapambano anaishi katika dhiki na tabu mbalimbali Allah ametaka maisha yawe hivyo ndugu zangu katika imani kadari za Allah subhanahu wa ta'ala zinatupitia katika maisha yetu lakini wakati mwingine zinakuja kadari ambazo rubbama tuharriqu alqulub zinakuwa ni nzito kiasi kwamba zinachoma katika nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wamekadiriwa kadari hizi nzito lakin salwatul mu'min liwazo la mu'min na akiba ya mu'min mbele ya changamoto na matatizo kama haya huwa taalluq billahi tabaraka wa taala ni kule kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala ukajiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ukajifunga kwa Allah tabaraka wa ta'ala mambo yote haya mitihani yote hii inakuwa ni ya kawaida na inapita ibadallah innal qulubal mu'mina hakika nyoyo zenye iman la taarifu illa Allah hazimjui isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake watu wenye iman ni wale ambao wamemweka Allah tabaraka wa ta'ala mbele yao katika kila jambo in khafat ittajahat ila Allah yanapompata kuhofisha basi anaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa amanaha min khawfiha Allah anazitia amani nyoyo hizi ambazo zilikuwa zimepatwa na hofu wa in dhallat saalatillah na pindi zinapofikwa na mambo ya kuzitoa katika njia ya sawa basi wanamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa maombi fahadaha Allahu ila siratil mustaqim basi Allah subhanahu wa ta'ala anazielekeza katika njia iliyonyooka nyoyo hizi ambazo zimekumbuka kwamba kuelekea kwa sawa sawa ni kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala qulubun nyoyo za waumini ni nyoyo ambazo تعلم أن النافع الضار هو الله تبارك وتعالى ni nyoyo zinazotambua kwamba aliyemiliki manfaa na aliyemiliki madhara ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa iyamsaska Allahu bidhur fala kashifa lahu illa hu na pindi Allah subhanahu wa ta'ala akikugusisha madhara basi tambua hakuna yeyote awaye anayeweza kuyaondosha madhara ila ni Allah subhanahu wa ta'ala wa in yuridka bikhairin fala radda li fadli na Allah tabaraka wa taala anapokukadiria khairi anapokukadiria mambo yaliyokuwa mazuri basi wallahi hakuna yeyote anayeweza kuzuia lile ambalo Allah subhanahu wa taala amelikadiria qulubun ta'lamu anna an-nasa la yu'tun Nyoyo za waumini wa kweli ni nyoyo zinazotambua kwamba watu la yu'tuna wala yamnaun, hawana uwezo wa kutoa wala hawana uwezo wa kuzuia, bali mu'ti wal mani' Allah tabaraka wa taala, zinatambua kwamba mwenye uwezo wa kutoa na kuzuia ni Allah subhanahu wa taala peke yake. Walidhalika qala sallallahu alayhi wasallama libni Abbas na ndiyo maana mtume alayhi salatu wasalam ametufundisha kupitia wasia aliyomuhusia ibn Abbas anamwambia wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uk lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak tambua naelewa na uelewa huu uufunge katika moyo wako, iwe ndiyo imani yako kwamba lau dunia nzima wakakusanyika wakaweka mipango mizuri waweze kukunufaisha, lan yanfauka illa bishaiin qad katabahu llahu lak, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa lile tu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amelipanga. wa inijtama'ta ala an yadhurruka na lau kama watakusanyika ili waweze kukudhuru kwa jambo lolote lan yadhuruka illa shay'in qad katabahu Allahu alaik hawawezi kukudhuru ila kwa lile ambalo Allah tabaraka wa taala alikuwa amelipanga rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf kalam zimenyanyuliwa maana yake hakuna kitakachoandikwa jaffati suhuf na kurasa zimekauka maana yake hakuna kinachofutika ndugu zangu katika iman qulubun taallaqat billah nyoyo ambazo zimefungamana na Allah subhanahu wa ta'ala ni nyoyo ambazo zinamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo na vile vile mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Mughira ibn Shu'ba ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim ilikuwa katika dua zake dubura sala mwisho wa sala yake anaomba anamwambia Allah subhana Allahumma la mani lima a'tait wala mu'ti lima mana'at wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd Tume sallallahu alaihi wasallam katika maneno haya anatufundisha kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma la mania lima a'tait, ewe Allah, hakika hakuna yoyote yule awezaye kuzuia chochote ambacho wewe umepanga kukitoa kwa mtu yoyote umeamua kumpa, wala mu'ti lima manat, na hakuna yoyote ambaye anaweza kukitoa kile ambacho wewe umeamua kukizuia. Ibadallah, inna ta'alluqa billah hakika kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala laisa kalaman yuqalu wala maktuban yuktab sio maneno tu ambayo yanasemwa mtu anasema niko na Allah najifungamanisha kwa Allah namtegemea Allah si mujarradi wa maneno ambayo yanasemwa na ndimi au maandishi yakaandikwa la bali kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala kikweli innahu waqi'un yaishuhu almu'min ni uhalisia ambao anatakiwa auishi mu'min katika maisha yake na haya ndugu zangu katika iman yanadhihiri pindi ambapo idha tawalat alayka almasaib pindi matatizo na misukosuko inapokuandama wa ahatat bika alhumum walghumum na misukosuko ya maisha ya dunia mbalimbali ikakuzunguka ikawa imekuandama hapa ndipo inapodhihiri ukweli wa kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala yanapofika mambo kama haya falam ta'lam walam ta'rif illa Allah ikawa mbele yako hakuna isipokuwa Allah walam tata'allaq illa billah ikawa haukujifungamanisha isipokuwa kwa Allah tabaraka wa taala walam tunzil hammaka illa billah ikawa mashtaka yako unaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala huu ndio ukweli wa na Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani katika maisha haya tunayoishi yaliyojaa huzuni na misukosuko na matatizo mbalimbali, idha kada kalkaidu wa hasada kalhasidu wa atada alayka almu'tadi, pindi anapokufanyia vitimbi mwenye vitimbi, anapokufanyia hasadi mwenye husda, anapokufanyia uadui mwenye uadui idha rakibatika duyun yatakapokuandama madeni wa idha sakana almaradhu jasadak na maradhi yakakuandama hayakuhami katika mwili wako idha ataabatika inhiraf waladik ikawa yamekuandama matatizo hata kwa watoto wako intaliq ila musallak pahala pa kukimbilia pekee nenda katika musalla wako wabutha shukukaka wa humumaka ila Allah yaelekeze mashtaka yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ya'lamu sirra wan najwa alladhi la yakhfa alayhi shay'un min ibadihi yaelekeze mashtaka yako kwa Allah ambaye anayajua yasiri na yaliyo ya dhahiri ambaye anayajua hata yaliyofichikana ndani ya nafsi yako ambaye hakifichikani kwake chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yaelekeze mashtaka yako hapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini ndugu zangu katika imani ittajih qalbi qalbin khala min kulli shay'in illa Allah mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo ambao umekiweka mbali kila kitu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wa anta ya abdullah na wewe ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala idha aradta an ta'rif utakapotaka kuelewa na kutambua vizuri na kuipambanua nafsi yako hal anta mutaalliqun billah je ni kweli wewe unafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala basi taamal halaka idha nazalat idha nazalat bika almasaib ikague nafsi yako pale yanapokufika matatizo ikague nafsi yako pale inapokuzunguka mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala hal tafza'u ila Allah am ila ibadillah je kimbilio lako inakuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala au unakimbilia kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hal tashtaki ila al-khaliq am ila al je mashtaka yako unayapeleka kwa Allah au unayapeleka kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala indaha satudriku haqiqata taalluqika billah wakati huo sasa utaelewa na utatambua ni kiasi gani umefungamana na Allah subhanahu wa ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara الحمد لله salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du ma'ashira almuslimin ndugu zangu katika imani wallahi hajapata mtu yoyote kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala na akajiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa malengo yake huwa yanatimia bali Allah subhanahu wa ta'ala anampa fauqa ma tamanna anampa zaidi ya vile alivyokuwa anatamani dhalika bi anna Allah tabaraka wa taala yaqul na hii ni kwa sababu Mola wetu Allah tabaraka wa taala anasema waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh yeyote mwenye kumtegemea Allah basi afahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumtosha faya ahla shadaidi wal hajat enyi ndugu zangu wenye matatizo mbalimbali mbali na wenye haja mbalimbali qifu bibabin qifu bibabi llahi tabaraka wa taala simameni katika mlango wa Allah subhana wa in azumatil masaib hata kama mitihani na matatizo itakuwa mikubwa fala adhima amama qudrati llah tambueni na muwe na yakini kwamba hakuna kinachoweza kuwa kikubwa mbele ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wala kathira amama karamillah na hakuna kinachoweza kuwa ni kingi mbele ya ukarimu wa Allah subhana kwamba mahitaji yako ni mengi na ni makubwa kiasi kwamba hayatoshelezwi na ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu kama hicho idha arada shay'an tambua kwamba Allah yeye tabaraka wa taala pindi anapolitaka jambo innama yaqulu lahu kun fayakun yeye huwa anasema kuwa na hilo analolitaka Allah subhanahu wa ta'ala linakuwa kwa sababu hakuna hata chochote kimoja kinachoweza kujizuia katika maagizo na utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani at-ta'alluq billah kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo maisha ya mu'min kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ufumbuzi wa matatizo yetu yote matatizo katika dunia yetu na mahitaji yetu katika akhira yetu yote yanapatikana katika kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala fallahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا نسألك الرضا بعد القضاء ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله